Bio sam sa poslanikom sallallahu alaihi kaže Huzeyfe ibn Yaman radijallahu anhu na putu pa je obavio malu fiziološku potrebu potom se abdestio i potrao je po svojim mestvama. Ovo je drugi hadis koji je u poglavlju potiranja po mestvama. Prvi je bio hadis Al-Mughire ibn Šobe, a drugi je hadis Hudejfe radijallahu ta'ala anhuma. Prvo, o čemu ćemo govoriti o ome hadisu, a on je 25. po redu, jeste ravija hadisa Hudejfe ibn U hadisu kaže obavio je poslanik sallallahu alaihi wasallam svoju, obavio je malu prirodnu potrebu, potom se abdestio i potrao je po svojim nestvama. U jednoj predaji koju bilježe Buharija i Muslim kaže se bio sam sa poslanikom sallallahu alaihi na putu pa je obavio malu prirodnu potrebu stojeći, u stojećem položaju. Potom je spomenuo dalje da se je abdestio svojim mestoma. Ovdje se, nakon ovoga, ove verzije ovoga hadisa, neminovno postavlja pitanje da li je dozvoljeno obaviti malu fiziološku potrebu iz stojećeg položaja. To je došlo u vjerodostojnom hadisu poslanika sallallahu alejhi ve kao što vidimo od Zejfa radijallahu anhu kod Buhari i Muslima da je obavio znači malu prirodnu potrebu iz stojećeg položaja. I to je potvrđeno od poslanika sallallahu alejhi ve selleme znači u najvjerodostojnijim hadisima. Bileži imam Tirmizi u svome sunenu i imam Nesai, Ibnu Mađe i drugi s vjerodostojnim lancem prenosilaca da je Aisha radijallahu ta'ala anha kazala Men haddesekum أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدة ko vam bude pričao da je poslanik sallallahu Srme obavljao prirodnu potrebu i stojećeg položaja, nemojte mu vjerovati. On je obavljao prirodnu potrebu samo čučeći. No međutim, ovo je jasno da je Aisha radijallahu ta'ala govorila ono što je znala i ono što je njoj bilo poznato i ono što je doprlo do nje od znanja. Ili da je govorila da je tako poslanik sallallahu alejhi ve činio u kući, da je tako činio u kući, a da tako nije znači činio mimo, da tako nije činio mimo kuće, i Ajša radijallahu ta'ala anha to nije vidjela. A u šarijetu imamo pravilo da ako jedan ravija nešto potvrđuje, a drugi negira, da se uzima od onoga koji potvrđuje, a ne od onoga koji negira. Jer onaj što potvrđuje ima dodatno znanje koje nema onaj koji je nešto negirao. Ima jedan hadis koga prenosi Omar radijallahu anhu kome kaže vidio me je poslanik sallallahu aleyhi ve da obavljam malu prirodnu potrebu u stojećem položaju pa je kazao ja Omar la tebul ka ima o omere nemoj obavljati malu prirodnu potrebu u stojećem položaju. Ovaj hadis bilježi Ibnu Mađe i Bejhek imam Hakim, ali ovaj hadis slab, ima slab lanac prenosilaca, nije vjerodostojan. Ispravno je od Omera, radijallahu lanhu ono što bilježi Ibnu Bišejbe el da je kazao ma bultu ka ima munzu eslamt. Nisam obavio fiziološku potrebu od kako sam primio islam. To je ispravno od Omera. No međutim, isto tako ispravno od Omera da je obavljao prirodnu potrebu. Znači, od stojeći. Jer su da, tako su ga vidjeli ashabi da je tako činio. Pa je Allah najbolje zna ove riječi što je Omer kazao da je nakon toga obavljao znači prirodnu potrebu u stojećem položaju. Od poslanika sallallahu alejhi ve imamo i druge hadise koji ukazuju da je zabranjeno obavljati malu prirodnu potrebu u stojećeg položaja kao hadis u kome kaže tri stvari su od ružnoga hlaka, pa je spomenuo jednu od tih stvari da je obavljati obavljati malu nuždu u stajećem položaju koji ovaj hadis bilježi imam Elbezari Tabarani, no međutim i on ima slab lanac prenoslaca kako kaže imam Buharija. Kaže Hafel u Fethul Bari u prvom tomu, kaže nema ni jednog vjerodostojnog hadisa koji brani obavljanje male fiziološke potrebe u stojećem položaju. Nema znači ni jednog hadisa koji to, koji to jasno brani. Kaže Ibn Munzir u svome djelu Leusat na prvom tomu na 333. stranici došlo je u vjerodostojnim predajama od Omara radijallahu anhu i Zejda ibn Sabita i Ibn Omara i Sehla ibn Sada i to se prenosi od Ebu Hureyre i Ali i drugih ashaba da su obavljali malu fiziološku potrebu u stojećem položaju ili iz stojećeg položaja. Pa znači vidimo da su ashabi poslanika sallallahu sreme obavljali malu nuždu u stojećem položaju da tome nisu vidjeli smetnje. No međutim, Kaže Ibn Munzir, što se tiče obavljanja nužde u čučećem položaju ili iz čučećeg položaja, to mi je draže. Zbog predaja koje govore o tome, jer su brojne predaje i većina predaja govori da je Allahu poslanik sallallahu alejhi obavljao znači malu prirodnu potrebu iz čučećeg položaja, a nije iz stojećeg. Pa znači kada čovjek obavi iz stojećeg položaja, naročito kada ima potrebu i tako dalje, to neće biti zabranjeno neće se smatrati niti kruhom, a posebno ne haramom. A posebno ne haramom. Obavljati malu fiziološku potrebu iz stojećeg položaja dozvoljeno je uz dva uvjeta. Prvi uvjet je da je čovjek siguran da se neće tako isprljati, da neće znači nešto od nečistoće doći na njegovo tijelo. I drugi uvjet je da ga neće niko vidjeti, da neće znači niko vidjeti njegov avret. To su znači uvjeti koji se uvjetuju protivnom, to nije protivno, to nije dozvoljeno. Ovo svakako što govorimo, ovo je vezano za muškarce. Ovo vrijedi samo za muškarce. Što se tiče žena, tu je stvar jasna. Da je to njima zabranjeno. To nikako nije dozvoljeno. Znači, nego ovo samo vrijedi za muškarca, znači što se tiče stojećeg položaja. Iako je obavljanje iz čučećeg položaja bolje i preče, jer tako se navodi da je poslanik sa osam uglavnom činio. Imam Buharija u svome sahihu naslovio poglavlje u kome kaže poglavlje obavljanje male fiziološke potrebe iz stojećeg i čučećeg položaja. Pa je znači tim poglavljom ukazao da je dozvoljeno da se to obavi. Pa je spomenuo ovaj hadis. Ali ovaj hadis ukazuje da je obavljanje, da je obavio prirodnu potrebu iz kog položaja? Stojeći. Kako onda ima Buharija mogao nasloviti poglavlje? Obavljanje male fiziološke potrebe iz stojećeg i čučećeg položaja. Kad se ovdje spominje samo stojanje. Ko zna? Kako je mogao nasloviti poglavlje kada hadis ne ukazuje na to. Ukazuje li hadis na obavljanje prirodne potrebe od čučeći? On spominje, obavio je Allahov poslanik malu fiziološku potrebu iz stojećeg položaja. Ima li što u hadisu što ukazuje na obavljanje prirodne potrebe, male prirodne potrebe iz čučećeg položaja? Znači, dostao Čučić, možda se ne baš složio s tom. Hadis ukazuje da ovo. Kaže, ako je, Imam Buharija smatra, ako je dozvoljeno da obavi iz stojećeg položaja, onda je preče da mu je dozvoljeno da obavi iz Isključit će. Jer je to kudi kamo znači skrivenije za čovjeka i preče, taj čovjek tada znači nije u onoj pravoj svojoj visini, nego znači čučne i o tome, i skrivenije nego znači kada je u stojećem položaju. Imaju predaje koje sam ovdje od Omara da je rekao El beulu qaimen ahsanu dubur kaže da je obavljanje male prirodne potrebe i stojećeg položaja da je to sigurnije za čovjekovo tijelo za njegov stražni dio tijela. Jer se čovjek tada spusti na zemlju, može se isprljati, može ga nešto ujesti i slično tome. No, međutim, to vrijedi, znači, ako je čovjek obavlja to, znači, na mjestu gdje postoji mogućnost da ima zmija ili akrepa i slično tome, onda čovjek, znači, reći mu da to obavi, znači, stojeći položaj čuvajući sebe. Ima, u jednom, ima jedan hadis u kome se spominje da je zabranjeno čovjeku da se okrene prema stražnjim ili prednjim dijelom tijela, prema suncu ili mjesecu kada obavlja prirodnu potrebu. Znači, ne smije se okrenuti prema suncu, prema mjesecu. Po ovome hadisu. Međutim, moj ovaj hadis je dajiv. Hadis nije vjerodostojan, hadis je slab. Okretanje znači prema suncu ili mjesecu hadis je slab. No, međutim, neki islamski pravnici kažu ipak čovjek ne treba da se okreće prema suncu, prema mjesecu. Ne uzimaju kao dokaz hadis, nego uzimaju kao dokaz logičko razmišljanje i posljedice koje nastaju. Pa kažu kada se čovjek okrene prema suncu ili prema mjesecu svojim prednjim ili zadnjim dijelom tijela, onda je tako, onda tako znači i zrake sunca ili mjeseca, jeli koje dolaze preko od sunca, udaraju gdje? U njegovo stidno mjesto, tako? Kada se okrene prema suncu ili mjesecu, bilo prednjim ili zadnjim dijelom tijela. Pa ko prilazi kada pogleda u njega, te zrake će tačno osjetljavati njegov stidni dio, pa kažu, treba da se okrene, znači, lijevo ili desno prema suncu, ili mjesecu, tako da ne bude, znači, tačno zraka da pada, znači, na njegovo stidno mjesto, pa će tako biti, znači, primjetan i lakše će se, znači, uočiti avret koga je zabranjeno ili pokazati, koji je zabranjeno gledati. Pa uzimaju to kao argument s te strane, a što se tiče hadisa kao hadisa, on nije vjerodostojan kod hadijskih, kod stručnjaka. Neka ulema je osudila obavljanje prirodne potrebe ostojeći, a pa međutim vidjeli smo hadis poslanika s.a.v. i vidjeli smo postupke ashaba, da nakon toga ničije riječi ne mogu više biti snaga pred ovim argumentima. Pa je tako Sad ibn Ibrahim, ibn Abdurrahman ibn Auf, Kadija koji je bio poznati Kadija u Medini kazao da se ne prima šehadet od onoga ko obavlja prirodnu potrebu i stojećeg položaja. Da se ne prima šehadet. No međutim, ove su riječi možda malo prestroge, kada vidimo da je to činio poslanik Salosanem i njegovi ashabi. Naročito, kažemo, naročito ako postoji za to potreba. Ima Malik govorio ako čovjek obavlja prirodnu potrebu i stojećeg položaja, kada postoji mogućnost da vjetar ili prskanje uprljaju čovjeku odjeću, onda kaže to nije dozvoljeno da radi. U protivnom nije vidio u tome, nije vidio u tome smetnje. Aisha radijallahu anha je, kako smo već kazali, govorila po onome što je čula i onome što je znala i što je vidjela od poslanika sallallahu alejhi u kući, a ona nije izlazila sa njim na većinu znači njegovih putovanja, bilo da se radi o džihadu ili da se radi o drugim vrstama putovanja. Neka ulema smatra da je hadis Ajše, od njih je Ebu Avane, da je hadis Ajše dokinuo u Zeytin hadis. No međutim, ispravno je da tu nema dokidanja, nego da je Ajša govorila o jednoj stvari, a da je Huzeyf radijallahu anhu govorio o drugoj. Kaže Imam El-Bađi, poznati Ebul Walid El-Bađi, poznati malikijski pravnik koji je umro 492. hiđarske godine, kaže u svome djelu Muntaka, prvom tomu na 129. stranici, Čovjek koji obavlja malu fiziološku potrebu, on se može naći u jedno od četiri stanja. Može se naći u stanju da je mjesto na kome obavlja malu prirodnu potrebu, da je nekahno i čisto. Kaže, tu je dozvoljeno obaviti malu prirodnu potrebu i stojeći i čučeći. Drugo je, kaže, da se nađe na mjestu koje je na zemlji, koja je tvrda i nečista ima nečisti. Kaže, tu je zabranjeno obavljati nuždu općenitu. I stojećeg i iz čučećeg položaja. Jer uvijek postoji mogućnost da, se čovjek uprlja. Znači, treći je slučaj, kaže, da je zemlja tvrda, čista. Tada je dozvoljeno samo iz čučećeg položaja. I četvrto je da je zemlja mekahna, a nečista. Tada je dozvoljeno samo iz stojećeg položaja. Znači, ovo je imam El Bađi, Ebul Walid El Bađi podijelio znači ovako hal i stanje u kome se može naći onaj, onaj ko obavlja znači malu prirodnu potrebu pa je znači spomenuo ova četiri, ova četiri slučaja. I kaže za ovaj hadis poslanika, sa osadem kaže ako hadis da je obavljao malu fiziološku potrebu iz sljedećeg položaja, kaže odnosi se na ovo zadnje, to jeste da je zemlja mekahna i nečista, pa je obavljao poslanik sa osadem iz stojećeg položaja. Iz ovoga hadisa još možemo uzeti kao pouku da čovjek treba obavljati prirodnu potrebu odmah dok ima prirodnu potrebu. Znači, ne treba čovjek to odgađati. I islamski učenjaci su u knjigama još davno spominjali u 8. hiđarskom stoljeću i prije toga kažu da je to sa medicinske strane jako štetno za čovjeka. Da je štetno za čovjeka znači da se prisiljava i da se suzdržava znači da ne obavi prirodnu potrebu kada ima potrebu da to obavi. Ovdje ima jedno bitno pitanje, a to je da li je dozvoljeno, budući da smo spominjali obavljanje prirodne potrebe, a nismo se prije doticali ovoga pitanja, da li je dozvoljeno čovjeku da priča, da li je dozvoljeno čovjeku da priča kada obavlja fiziološku potrebu, veliku ili malu, znači kada uđe u halu ili kada uđe u mjesto, znači gdje obavlja fiziološku potrebu, da li mu je dozvoljeno da priča. Biliž imam Ebu Davud imam Ahmed ibn Hibban od Ebu Saida al-Hudrija da je poslanik sallallahu rekao neka nikako dva čovjeka ne izlaze zajedno da obave prirodnu potrebu, pa da otkrivaju jedan drugom svoje stidno mjesto i da pričaju. U istinu to Allah mrzi. To je Allahu jako mrsko. Ovaj hadis, da nema razilaženja među hadis, muhadisima i hadiskim stručnjacima oko njegove vjerodostojnosti, bio bi jasan argument o zabrani pričanja pri obavljanju fiziološke potrebe. Pa neka ga nama ocijenila vjerodostojnim kao imame Šeukljani i Šejh Albani, a drugi su mu prigovorili, drugi su odbili ovaj hadis i prigovorili njegovoj vjerodostojnosti. No međutim, islamski učenjaci, četiri pravne škole, koliko sam mogao površinski gledajući u knjige Fikha četiri pravne škole vidjeti da kažu da je to mekruh da je mekru znači da se priča dok čovjek obavlja fiziološku potrebu. A ono što kaže učinac četiri pravne škole, to sigurno ima svoju težinu koja se ne može znači lako pobiti i znači tako se mišljenje ne može baš lako osporiti. I to su mišljenje odabrali brojni drugi učenjaci poput imama Šaukjane u svome dijelu Neilu Lautari, Esejlu Džarar i u drugim svojim djelima. Ibn Omar prenosi radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi jedne prilike obavljao malu fiziološku potrebu, pa je pored njega prošao čovjek i poselamio ga. Pa mu nije odgovorio dok nije završio sa obavljanjem fiziološke potrebe, abdestio se i potem mu je odgovorio. Ovaj hadis još ima muslim i nesaji i tirmizi. U hadisu je argument da je zabranjeno šta? Pričati kada se obavlja potreba. Pa mu nije odgovorio, pa mu nije odgovorio na selam. No međutim, je li ovaj hadis kategoričkog značenja ili je, li on kategorički dokaz po ome pitanju. Nije mu odgovorio dok se nije, dok nije završio znači obavljanje prirodne potrebe, pa je nakon toga uzeo abdest pa mu odgovorio. To je bilo kad se čovjek abdestio, to nije bilo za obavljanje prirodne potrebe. Tu se poslanik sallallahu abdestio, to je hadis Ibn Mađi, da se Allahov poslanik sallallahu abdestio, pa jedan prošao čovjek i poselamio ga i kaže nisam ti, pa je potrao svojim, dovršio je abdest, a u drugom u drugoj predaji da nije imao abdesta nikako, pa je potrebao svojim rukama po zidu, pa se temu uzeo pa mu odgovorio. To je bilo da nije bio na taharetu. Ali ovdje obavlja nuždu. I, i poselamio je poslanika, sallallahu alaihi vseleme, Allah poslanik je rekao, nisam ti odgovorio, u stvari dovršio je abdest, pa, je kazao, pa mu je onda odgovorio na selam. Ovaj hadis ne može baš biti kategorički argument zbog toga što u odgovaranju ima Allahovo ime. U alejke se Ili Wa alaikum A spomnjanje Allahovog imena nije dozvoljeno kada? Kad se obavlja prirodna potreba. To nije dozvoljeno. Ko se uleme. A da li je dozvoljeno čovjeku da odgovori, da nešto drugo progovori, mimo Allahovog imena? To je sigurno blaže. Pa se ovdje odnosi zabrana na šta? Na spominjanje Allahovog imena. Više nego na obično pričanje. Jer se ne radi samo o običnom pričanju. Iako je neka ulema uzela ovaj hadijska argument, kažu bez obzira, to je znači, odnosi se na zabranu i zabranje čovjeku da priča, znači kada uzima, kada obavlja fiziološku potrebu. U svakom slučaju, gledajući mišljenja učenjaka četiri pravne škole, preče je čovjek koji bolje znači da to ne čini, da ne priča, znači osim jel u Neće znači spominjati Allaha Đelšanu, neće nešto zikrova činiti, to ne dozvoljeno nikako. Neće odvati selam kada ga neko poselami. Neće, ako čuje nekoga da je kihnuo, neće mu reći šta. Jer, Ako on kihne, neće kazati. Alhamdulillah Neće kazati, ako čuje mu jezina, da uči jezan, neće ponavljati za mu jezinom. Jer je to vid zika, pa neće ponavljati ni za mu jezinom. Jedino tu se izdvaja, znači, stvari barureta i nužde, poput da čovjek vidi čovjeka da će upasti u bunar ili u rupu i da će ga auto zgaziti, a on ne čuje auto da je gluh ili slijep i slično tome, pa da poviće, da ga upozori. Znači, to je dozvoljeno. Ili da kaže, na primjer, otišao je da obavi prirodnu potrebu i nema vode. Kada je obavio prirodnu potrebu, vidio da nema vode u tome mjestu. Znači, u hali gdje je došao, nema vode. Pa poviće nekoga da mu donese vode. Je to zabranjeno? Nije, znači to je po potrebi, to je nužda, to je darura, protivno čovjek bi sebi izazvao velike poteškoće ovaj, i će jer nema čime da se očisti, a kako da dođe znači do onoga čime se može očistiti. Pa znači to su stvari gdje je nužda i da darura čovjeku da progovori kada se nalazi znači na mjestu gdje obavlja prirodnu potrebu a nema razlike znači između velike i male prirodne potrebe. Ovo bi bilo ukratko o dva hadisa koja su spomenuta u ovome poglavlju o potiranju po mestvama. Kada govorimo o potiranju po mestvama, neminovno je progovoriti nešto o potiranju po čarapama. Neminovno je progovoriti o potiranju po čarapama, jer danas ljudi kudi kamo više potiru po čarapama nego po mestvama. Ako uzmemo da su mestve, jeli, ona klasična obuća koju ljudi obuvaju, da se od kože i slično tome, onda ljudi danas kudi kamo više potiru po svojim čarapama. Među islamskim učenjacima postoji spor po pitanju potiranja po čarapama. Mugire ibn Šobe prenosi da je poslanik sallallahu jedne prilike abdestio se i potrao po svojim čarapama i na nulama. Ovaj hadis zabilježio je Imam Ahmed i sabirači Sunena i brojni drugi imami i vjerodostojnim ga smatra imam Tirmizi, Ibn Hibban, Muhammed al-Qasimi, Ahmed Šati i Ših Albani. Smatruje ovaj hadis vjerodostojnim, da je poslanik s.a.v. potrao po svojim čarapama i nanulama. No, međutim, ispravno da je ovaj hadis zaif. Ispravno da je ovaj hadis i da nije ispravan i njegovoj vjerodostojnosti su prigovorili imam Nesai, Abu Dawud, Sufjan Seuri, ibn Mehdi, imam Ahmed, Jahje ibn Ma'in, Ali ibn Medini, imam Muslim, Neovi i drugi. Prigovorili su vjerodostojnost ovoga hadisa pa je hadis slab. No međutim, veliki broj ashaba i tabina su potirali po svojim mestama. Kaže Imam Ahmed, sedam ili osam ashaba je potiralo po svojim čarapama. Proste, govorimo po potiranju čarapama. Ishak ibn Ahoy kaže da je potiranje po čarapama bio suneta ashaba, tabina i generacija poslije njih. Ibn Munzir tvrdi, potiranje po čarapama se prenosi od deveterice ashaba, ali ibn Bitaliba, Amara ibn Jasira, Ebu Mesauda el Ansarija, Enesa ibn Malika ibn Omera, Elbera ibn Aziba, Birala, Ebu Umame i Sehla ibn Sada. A ibn Kajim, pored ovoga što je spomenuo Ibn Munzir u svome dijelu Lausat, u svome dijelu Tehzibu Sunan, spominje još četvericu ashaba koji su potirali po svojim mestama. Pa je tako naveo 13 ashaba koji su potirali po svojim mestama. A sigurno da niko nije bio upućeniji sunnet poslanika sallallahu ve selleme od ovih, od ovih ashaba. Ovdje ćemo samo navesti neke predaje od ashaba koje su vjerodostojne, u kojima se navodi da su potirali po svojim čarapama. Znači ovo smo samo spominjali imena. Od Kjaga, od Kjaga ibn Abdillaha se prenosi da je rekao vidio sam Aliju radijallahu anhu da je poslije obavljene prirodne potrebe potrao po čarapama i namilao. I ove predaje koje vam sve spominjene su vjerodostojne, nalaze se kod Abdur Razak u njegovom Sanefu kod Ibn Bešejbe u njegovom sanefu, nalaze se kod imama Bejheka u njegovom Sunanu i kod drugih znači hadijskih stručnjaka koji zabilježuju ove predaje, da ne spominjemo znači svaki izvor. Prenosi Halid ibn Sad da je Ebu Musa el Ensari, oprostite, Ebu Mes'ud el Ensari, Ebu Mes'ud el Ensari, to nije onaj Ebu e, Ibn Mes'ud, ovo je Ebu Mes'ud el Ensari, da je potrao po svojim čarapama i nanulama. Prenosi se također da je Ibn Omer potrao po čarapama i na nulama. Ibn Haris prenosi da je Ibn Mesud potrao po svojim čarapama i na nulama. Ibn Azib je činio mes po svojim čarapama i na nulama. Prenosi se da je Enes Ibn Malik potrao po svojim čarapama. Prenosi se da je Ibrahim Neha i obavio malu nuždu, a potom učinio mes po svojim čarapama i na nulama. Ibn Omer je kazao, potiranje po čarapama je isto kao potiranje po mestvama. Pa je potirao, znači, potirao po svojim čarapama i poistovjetio ta dva potiranja. I dalje se to prenosi potiranje, znači, po čarapama od Omera, Ibn hataba, Sada ibn Ebi Okasa, Sehla ibn Sada, Ubdeta, Ukveta ibn Amira, Ebu Umame, Saida ibn musejiba, Hasan al-Basri, Ameša ibn Mubareka, Ishaqa, Dahaka, Saida ibn Džubeira i brojnih drugih tabina. Pa je znači potiranje po mestama bila znači praksa, potiranje po mestama je bila praksa ovih, ovih imama pa zbog toga nije ispravno kazati, nije ispravno kazati da je potiranje po čarapama neispravno. Već vidimo da praksa ashaba jasno ukazuje na utemeljenost ovoga sunneta, a s druge strane nemamo nikoga od ashaba koji je porapao praksu ovih koje smo spomenuli. Jer da oni nisu bili u pravu, došao bi neko da shaba pa kazao to što vi činite nije bila praksa Allahovog poslanika sallallahu alejhi i vi ste uveli novu stvar i slično tome. No međutim to niko nije osudio, pa to ukazuje na utemeljenost ove prakse u sunnetu poslanika sallallahu alejhi i u sunnetu i u praksi ashaba poslanika sallallahu alejhi ve alihi Što se tiče potiranja po mestama oko ovoga pravnog pitanja ima još mnogo finesa i sporednih pitanja o kojima ćemo govoriti narednog puta. Kao, na primjer, vrijeme potiranja za musafira i čovjeka koji boravi u svom mjestu boravka. Skidanje mestava, da li kvari abdest. Kada, od kada se računa vrijeme potiranja? Potiranje po poderanim mestvama. Istek vremena potiranja, da li kvari abdest. Oblačenje čarapa jednih preko drugih. I spomenut ćemo neke predaje koje su kao šubha nekima, kojima se navodi da Ibn Omar i Ebu da su porekli potiranje po mestama. Nakon smrti poslanika s.a.v. da su to porekli. Pa ćemo inša Allah odgovoriti na te predaje i dokazati da su da se Ibn Omar vratio sa toga mišljenja, da se vratio sa toga mišljenja i da je nakon toga potirao kao što smo spominjali. Pa ćemo inša Allah narednog puta govoriti i time ako Bog da inša završiti ovo pitanje je potiranja po mestama i po šarapama. Allahu Teala alem. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هل جفاك الصبح ما أقسى الجفا هل ترى المصباح في الروح انطفى هل جفاك الصبح ما أقسى الجفا بسمة الآمال فجر النور Ovdje imamo jedno pitanje koje nam je pristiglo sinoć. Bilo je u vezi odgovora na pitanje kada se čovjek probudi kada da klanja namaz nije klanjao sabah namaz pa se probudio za vrijeme izlaska sunca. Kada da klanja namaz? Ovdje kaže brat ili sestra koji su pitali, ne znam koje, je, kaže namaz se tada mora naklanjati čim se sjeti i jedan veći dio uleme kaže da koga ne klanja čak izlazi iz vjere. Ja bi ovdje jednu malu opasku napravio, da Allah nagradi brata ili sestru, ne znam ko je, ne kaže većina uleme da je on nevjernik. Već ulema, većina uleme kažu da je teški griješnik, a manjina uleme kažu da je nevjernik. Tako znači da nismo reći većina uleme, nego jedan dio uleme je bolje kazati. Pitanje je glasilo da li to važi za vrijeme kada sunce izlazi. Znači od početka izlaska dok, sunce dok se sunce ne digne za visinu koplja. To pitanje sam postavio jer me je zbunilo, nekad se desi da čovjek prespe i probudi se kada je sunce počelo da izlazi, a po hadisu to je šeitanski vakat. Dok god se sunce ne digne na visinu jednog koplja, onda ja čekam dok se sunce ne digne na tu visinu, pa tek onda klanjam. Mislim da sam bio, inšala, jasan, rezakum Allahu hajra, o ijakom. Jeste, pitanje jasno i pitanje na mjestu, znači, kod brata ima šubha, zbog čega se klanja u vremenu kada sunce izlazi, a poslanik sallallahu je zabranio to vrijeme da se klanja. Kažemo jednostavno, hadis koji brani da se klanja dok sunce izlazi je I on vrijedi da, uglavnom za nafile, uglavnom za nafile, ne vrijedi za ovakve slučajeve kada se radi o farzovima, kada čovjek zaboravi ili prespe. Jer je došlo u hadisu kada čovjek prespava namaz ili ga Zaboravi neka ga klanja kada se sjeti. Nema mu kefareta iskupine osim tada. Pa je hadis jasan. I to se znači radi o samo iznimnim situacijama, o farzovima kada čovjek prespava, ne o drugim situacijama. Pa je hadis koji govori da je zabranjeno klanjati kada sunce izlazi općenito. Znači nije dozvoljeno čovjeku da klanja šta? Na filu namaz, a sunce izlazi. Kod će svoje vidi sunce izlazi, on hoće klanjati na filu. Kažemo ne smiješ klanjati. No međutim, zaboravio namaz ili ga prespavao i ustao u to vrijeme, kažemo, moraš klanjati, na Allahu poslanik sa rekao, ko prespava namaz, neka ga klanja kada se sjeti. Nema mu iskupine, nego da postupi tako. Pa znači ovaj hadis govori o jednoj posebnoj temi, a ovaj hadis govori općenito. Pa se mogu dva hadisa podmiriti, pomiriti nema znači nikakve kontra kontradiktornosti među njima. Pa znači čovjeku dozvoljeno da obavi tad namaz, iako ima neke koje koji iskazali da će čovjek sačekati, no, pa međutim, po hadisu je jasno, jer čovjek nije tada ciljao da se klanja suncu i slično tome, već znači klanja namaz a, po naredbi poslanika, sallallahu alaihi sallam, znači da ga obavi odmah kada se je sjetio. Allahu ta'ala. Neka ulema je dozvolila u ome vremenu da se klanja tehijetul mesčid i da se klanja u vodu u zabranjenim vremenima. Kažu to nas, to je namaz sa sebebom i sa razlogom, kako kažu i drugi pravnici. To je namaz sa razlogom i tad će se klanjati. Pa dobro, ako tad oni dozvoljavaju da se klanja sunnet na fila, šta onda mislite šta je sa farzom? Sigurno je preče da se tad farz klanja, jer je čovjek tada, znači, ovaj, ostavio farz u njegovom pravom vremenu i mora ga nakladati tom, u tom vaktu. Allahu te ala. Potiranje po čarapama, znači tiče debljine čarapa, nema razlike između debljih i čarapa. Čak kad bi se primijetila boja kože, ne smeta. Ne smeta jer šarijet nije napravio razliku, potiranje po čarapama je olakšica, ne možemo otežavati ljudima pa kazati po ovima možeš, po onima ne možeš. I ko je taj ko će napraviti granicu? Ko je taj ko će napraviti granicu gdje može, gdje ne može? Dok stoji nešto na nozi, jer je poslanik sallallahu redio kako se navodi u hadisu Ebu Davuda da se potire po onome što topli nogu. Tako je nazvano u hadisu. Po onome što u topli nogu. A čarape, koliko god da su tanke, one tople nogu. Znači one mogu topli nogu. Pa je znači to općenito i da čovjek potjera po svemu tome. Neka olema kaže, bolje čovjeku da izbjegava potpuno one tanke, na primjer žene da izbjegaju potpuno one tanke čarape koje su potpuno providne. No, međutim, Allah najbolje zna kada bi potrala po njima, da ne bi se moglo tako lako baš kazati da je to neispravno. Jer hadis je općenit, nema granice, sve što se smatra ono što tople nogu, da se potira, može se potirati Esalamu alaikum, da li je dozvoljeno čitati novine u wc dok se vrši duga fiziološka potreba? Jer ponekad braća, nažalost, imaju takvu naviku da te Allah nagradi cijeni brat. Nema, nema zabrane. Nema zabrane. Ako bi čovjek čitao nešto što će mu koristiti, ili da čita vijesti da zna šta se dešava i o tome, nema u tome smetnje. To je korištenje vremena. Ne vidim u tome nikakve smetnje. To radi onaj ko cijeni svoje vrijeme i ko pazi na svoje vrijeme. nije problem. Nego tu je zlo da čovjek čita knjigu koja je vezana za din i za vjeru i gdje se spominje Allah gdje spominje poslanik Salosanem i imena ashaba i slično tome. E jedino sad možda bi se moglo kazati da li je lijepo da čovjek tu unosi tekst, arapski tekst iz poštovanja prema Kur'anu. E, to je pitanje možda o koga se može razglabati i raspravljati. Jer čišćenje nakon nužde sa arapskim tekstom i arapskim svojima, bez obzira o čemu pričala, je zabranjeno iz poštovanja prema kuranskom rukopisu i kuranskom jeziku. No međutim, da li je dozvan čovjek da to unese ove te, novine arapskog teksta i da čita, možda se oko toga može razglabati, a što se tiče drugih jezika, inša Allah da to ne smeta. Assalamu alaikum, samo da pitam, da li, da abdesta treba da se obriše peškirom, da vas Allah nagradi? Bris, brisanje peškirom poslije abdesta ili presušivanje tijela nakon uzimanja abdesta prenosi se od brojnih ashaba. Pet ashaba poslanika sallallahu prenosi ove hadise. No, međutim, ovi su hadisi, kako kaže imame Neovi i drugi, rahmukallah, kažu da su daif, da su svi slabi hadisi. Neki su prihvatili ove hadise, no međutim većina islamskih pravnika, većina islamskih pravnika smatra da je čovjeku dozvoljeno da se presuši znači sa škirom nakon obavljanja, nakon znači uzimanja abdesta. Znači da je dozvoljeno. Ne kaže se sunnet, nego dozvoljeno čovjeku da to učini, neće se znači braniti. Da li je dozvoljeno da se u toku namaza napravi korak da, se, da bi se upalio ventilator za hlađenje, da vas Allah nagradi? Se napravi korak da se upravi, upali ventilator, nije dozvoljeno to. Jer ventilator nije nužda za namaz. Ventilator nije nužda za namaz. Znači da je nužno čovjeku da upali ventilator i namaz ne traje toliko dugo. Znači, našto naše danas vrijeme, našto su namazi ovaj skromni, nije dovoljno čovjeku znači da napravi korak ili dva, niti da svoju ruku pruža da pali ventilator. Opće. Nego to sad znači u nuždi čovjek pravi pokret i slično tome da bi došao da bi se primakao sutra i slično tome jer mu je šarijata redio sutru ili da spriječi znači dijete koje hoće da se oprži i slično tome ili da uradi neko zlo. pa međutim, parenje samog ventilatora ne vidim da je to šerijatski opravdano. Jedino Allahu dragi, kada bi ljudi klanjali teraviju namaz, pa imam odulio. Odulio, a zna se da ima dosta ljudi starih, nemoćnih, da ljudima dolazi slabo, da je vruće i o tome, pa se on pomirio pa upalio, znači da svima koristi, Miša ono htjela da ne bi smetalo. No, međutim, samo ovako da čovjek u farzu to uradi, na farzu da pomiri se da upali ventilator, ne vidim da je to ovaj opravdano. Ovo se može odnositi na farz namaz, da imam od ljudi plaho farz namaz i vidimo da je velika vrućina i sparina i da ljudima može doći slabo i slično tome. Kad u tome slučaju radio, šalahu tela možda bilo ispravno. Ali općenito, znači onaj, onaj, propis ili, ili, ili znači stav po ome pitanje jeste da čovjek na farzu ne smije se pomjerati ni lijevo ni desno osim samo iz nužde. الله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اصحابه اجمعين